fost odată un hobbit care locuia într-o vizuină frumoasă și confortabilă, în cea mai frumoasă și confortabilă vizuină din câte au existat vreodată în istoria hobiților. Ah, dar poate nu știți ce sunt hobiții. Ei bine, hobiții sunt uh, mici de stat, mai mici decât piticii, nu au barbă, sunt burtoși, au părul creț, se îmbracă în culori stridente, sunt binevoitori, politicoși, bun gospodari și foarte, foarte pașnici. Iar hobitul nostru, pe nume Bilbo Baggins, era un hobit, ca toți hobiții. Un hobit, cum se cade și respectabil, căruia îi plăcea să-și ia în liniște ceaiul în fiecare după amiază la orele 5 și care nu iubea deloc aventurile. Atunci, ă, cum de ne o aventură cu un hobbit, vă veți mira. Eh, se mai întâmplă. Ascultați! Într-o dimineață de demult, în liniștea lumii, pe când zgomotul era mai mic și verdeața mai abundentă, în timp ce Bilbo Baggins își fuma liniștit pipa, în fața casei văzu apropiindu-se un personaj bărbos, cu pelerină lungă. Bună dimineața! E, e într-adevăr o, o dimineață bună, deși nu vă cunosc. Vă rog să luați loc și să da? serviți din tutunul meu. <laughs> Azi, azi n-am timp să fac rotocoale de fum da. Caut pe cineva cu care se pornesc într-o expediție ah, Mi-e teamă că pe aici nu o să găsiți Noi suntem niște hobiți Hobiți? Niște hobiți liniștiți și nu ne plac aventurile <laughs> Dar nu ne plac deloc aventurile Știu că sunteți un hobbit respectabil, domnule Begins, dar... Domnule... Eh, de unde știți uh, numele? Pentru că eu nu vă cunosc. Ba da, ba da, ba da. Da? Ba da, domnule begins, eu sunt Gandalf. Gandalf? Da, da. da. Gandalf, Gandalf, Gandalf. Gandalf, doamne Dumnezeule, nu cumva o fi vorba de vrăjitorul călător, cel care i-a dat bunicul meu tup, o pereche de puton fermecat, cel care făcea minunate focuri de artificii? A, ah, dar și cel care a împins atâția băieți și fete cu minți să plece în lumea largă și să vâre în tot felul de aventuri nesăbuite. Oricum, acum mă bucur că măcar de focurile mele de artificii ți amintești cu simpatie. <laughs> Asta îmi dă speranțe. Ce vrei să spuneți? E, sper că am să te fac să participi la aventura de care îți spuneam și care va fi Nu, nu, ce, ce? nu regret, dar nici nu vreau să aud de aventuri Nu, de vă rog, ce? vă rog să veniți la mine la ceai oricând doriți, chiar mâine, da, mâine? de exemplu Dar de aventuri să nu aud Mâine, mâine Thank you ce mi a fi venit? Nici nu știu ce mi-a venit așa să-l invit la ceai. Nici... Deci, Uite, așa-i sosit. Îndată, domnule Gandalf, îndată, poftiți, domnule de... Opa! Sluga dumitale, doale! Eu și eu a dumitale, dar nu te cunosc, este... În moment, vă rog, aștept un musafir. Nu mai Domnule Gandalf, imediat, sluga! Dom'le, de dumitale, Barim. Mulțumesc, dar eu nu sunt... Uh, Sper că nu te deranjem. Ospitalitatea hobiților e renumită. Da? Vai, sigur, sunt bucuros de oaspeți, dar uh, prefer să-i cunosc înainte de a-mi veni în casă, știi? <laughs> Ah, iertați-mă, în sfârșit, Gandalf. Oh, oh, oh. Gândov, da... Hai, de unde tot veniți aici? Cu ce vă pot fi de folos domnilor pitici? Sluga dumitale, Kili. Chili? E Fili și... Văd că Dorim și Pelin au și sosit! Să ne alăturăm lor până vin și cei! Ceilalți, iauzi, iauzi, îndată, îndată! Îndată! Sluga dumitale, în Dori! Dori! Iar eu sunt, eu sunt Nori! Eu sunt Bori, eu sunt Bilbo, eu sunt... Uh, veniți, veniți! Veniți, ceaiul e gata preparat! și domnul Peche să are niște prăjitări grozave. Grozoave, e, Stați că e cea mai penibilă miercuri din viața mea. <laughs> Poftiți! A, domnule Gendel, poftiți, vă rog, poftiți. Poftiți, uh, poftiți, domnule Gendel. Ușurel, ușurel, dragă Bilbo. Da. Dăm voie să-l țin prezint pe Torin Însuși marele Torin Scut de stejar Da, sunt încântat, sunt încântat Stați, eu ah. Dar în curierul dumitale strălucesc numai puțin de 2, 3, 5 colegi Torin Șapte scufe multicolore de pictură <laughs> Suntem cu o, adunare da, da, da. foarte vesel. Sper că mai e ceva de mâncat și de băut da. și pentru Da. Eh, ceai, ceai, ceai, nu, nu, nu, mulțumesc. Eh, și, și eu la fel. Eh, prefer niște vin roșii. Ah, eu vreau tartă cu mere. Eu mameuri cu brânza. Și, și, și, și biscuiți cu unt și bere și cafea. Să știu tot ce am în camara, haine, bibitici. <laughs> Mi-ai făcut-o, Gandalf. Gata, gata, gata, gata, gata. Gata. Acum, acum să lăsăm pe Torin să vorbească. Da, da, da, da, da. Hai, Torin. Uh, uh, uh, Gandalf? Da. da. Uh, Pitici. Da, da, da, Domnule Baggins? Prezent, hai să... Ne-am întâlnit cu toți aici, da? în casa prietenului nostru, tovarăș, într-o conspirație. Stați puțin că eu nu înțeleg, eu uh, sunt eu. Acest uh, hobbit minunat și cutezător... Așa? care ne va însoți în lunga și primejdioasa noastră călătorie, din care cine știe dacă ne vom mai întoarce vreodată. Da, dacă ne vom mai întoarce vreodată? Da, da, da. da. Uite ce, ia, ia, stați puțin, ia ascultați. Da? Eu sunt un hobbit cum se cade și pașnic. Nu doresc decât să-mi pot bea liniștit ceaiul unde mi-e pipa? A, cine? Uite, lasă, dă toată. Da, da, da. pot bea liniștit ceaiul la orele 5 și să pot să... Ei, lăsați Iată pe cine n-ați recomandat, domnule Denver. Dacă nu vă convine, Plecați fără noi și gata. Nu, nu, asta nu, asta nu. Eh, de n-ar fi fost semnul de pe ușă, eram convins de cum l-am zărit pe mititelul acesta că am greșit adresa. Semn? Da, da, semn. Păi pe ușa mea nu există niciun semn. Nu, pe păi, ea a fost vopsită acum o săptămână. Uite, mm, mm, mm ce, miroase a vopsea proaspăt. Acum o săptămână a fost vopsită, desigur. Ah. <laughs> Ați greșit adresa. Te-a te asigur că pe ușa dumitale este semnul obișnuit care înseamnă călăuză, expert în găsirea comorilor, caută slujba bună. Și cum Gandalf ne-a asigurat că aici stă o asemenea persoană? Dragilor, credeți-mă, pe ușa mea nu... Există un asemenea semn. Da, da. Există fiindcă l-au făcut eu însumi Convins că sunteți persoana cea mai potrivită Domnule Gandalf, da. mă guliți, dar eu niciodată n-am plecat Ai să-ți descoperi singur calitățile nebănuite, dragă Bilbo doar ești nepotul lui Tuc, reget de taur. Da. Da. Stimați pitici, da. stimați pitici, în definitiv despre ce este vorba. Vreți să mă faceți părtaș la o aventură a cărei istorie nici nu o cunosc? Are dreptate, are dreptate. zi uh, Iată care este pe scurt povestea noastră. mai față, Da, nu. Pe vremuri, când trăia bunicul nostru Tor, neamul nostru piticesc locuia în inima muntelui singurate. Da. Care fusese descoperit de un străbun îndepărtat al nostru tare bătrân. Fiind pricepuți și harnici și găsind și mult aur în inima muntelui, piticii din neamul nostru au devenit bogați și renumiți. Renumiți, renumiți. Mersese pretutindeni veste despre juvaierurile minunate făuite de ei. Da, faima comorilor noastre ajunsese până hăt departe. Da, da, aceasta a stârnit curând lăcomia zmeilor și mai cu seama a prea puternicului și nesățiosului oh. Smog. Fii, fii, fii, fii, cât mai aproape. Torin, care, care smog, care năvăli într-o zi din miază noapte sub chipul unei reptile uriașe și hidoase. Un monstru îngrozitor! S-a nepustit asupra muntelui, aruncând un șuvoi de foc. Apoi, apoi, apoi smog a scotocit toate tunelurile de sub munte, a adunat toate comorile noastre la o lată și și-a așternut colcușul pe ele da. Eh, da. Cum eh, stă culcat pe comori? Da, da Așa sunt apucătorile zmeilor Nimeni nu mai îndrăznește de atunci să se apropie de munte Cei câțiva dintre noi care puseseră plecați în ziua năpastei Am stat multă vreme prin ascunzișul plângând și, da. <laughs> și blestemând pe smong Până ce într-o noapte au apărut pe neașteptate tata și bunicul cu bărbile pârjolite și arătând ca de ei. Dar cum reușiră să scape? N-au, n-au vrut niciodată să-mi destăinuie. Ce-ar zice? ce zice să studiem puțin harta aceasta? E un plan al muntelui. Dar, dar, dar e chiar harta bunicului tău. Exact, exact. Mi-a lăsat el însuși cu rugămintea de a nu ți-o înmâna prea curând. Mm. Da. <laughs> Era teamă să nu te arunci de îndată într-o aventură nechipzuită. Bine, dar de atunci a trecut... Joia trecută s a împlinit exact o sută de ani. Așa am socotit că a venit momentul să-ți o încredințez. Mulțumesc, mulțumesc, mitale, bun nevrăjitor, dar mă întreb cum ne vom mai putea orienta pe hartă? Sunt atâtea semne adăugate. Uite, Torin, uite. Da. Semnul acesta da. Așa. este important. Da. da, da. Priviți aici! Da, da, da. Semnul acesta da. Arată că există o intrare tainică spre sala coborilor. <laughs> Ah, o intrare secretă prin ea. Au reușit deci să scape tata și bunica. Da. Aici este o intrare secretă, e adevărat. E secretă, e secretă și prin ea, prin ea vom reuși acum noi să pătrundem în culcușul de comori furate al lui Smoc. <laughs> Deci te-ai prins, nu, Bilbo eh, Baggins? Sunt furat. Eu m-am prins ce m-am prins? Da, da, da, da. Nu m-am... Cu conta pe tine. Nu, nu, eu m-am înfierbântat așa, dar de da. fapt știți, eu sunt un hobbit cum se cade, care îi place să-și ia ceaiul regulat la orele 5 și nu dorește niciun fel de aventuri. Da, da, da, da, da, da, da, dar problema e dacă în atâta amar de vreme intrarea secretă nu a fost descoperită. Am uitat! Ah, am uitat! Am uitat să vă spun că împreună cu harta mi s-a dat și o cheie, stai stai, stai Uite-o, ia uite ce o încredințez, dragă Tori ah, da, asta e minunat. Vom pătrunde în zona comorii. Da. Vom câștiga bunurile ce ne aparțin de veacuri. Ura! Ura! Ura! Fiara aia de smoc care pârjolește totul în jur. Mâine, în zori, plecăm. Totul totul e pregătit, domnule Baggins, și căluțe și saci cu provizii și tot. Iar oferta dumitare de ajutor profesional fiind acceptată, da? te da. așteptăm mâine fix la orele 11 dimineața la Hanul Dragonul Verde. Ah! La Dragonul Verde! Într-o dimineață senină de început de mai, cei șapte pitici, plus hobitul Bilbo și vrăjitorul Gandalf, porni de călare spre ținta lor îndepărtată. La început, drumul fusese plăcut și vesel, dar de cum ajunseră pe meleagurile singurătății, totul deveni somorât, drumurile se răreau și brusc se strică și vremea. a pătruns până la piele ah, Mi-e ah. mi frig Și mi-e foame Și căluții sunt obosiți ce n-aș da să fiu acasă în vizuina mea frumoasă, la gura sobei, în fața unei cești de ceai cald, de călare... Eu, eu, eu un hobby răsfățat, v-am spus eu că e un hobby... Nu exagera, Nori, așa sunt hobiții, cu, cu o tapiete. Prieteni, prieteni, poposim sub pâlcul acesta de copac. Tot nu o să găsim alt colțișor mai uscat. Cirifili, da, da. încercați să faceți un pop. Da, da, da, da, unde fi Gandalf? Gandalf! Da, da, da, nici n-am băgat de seamă când a da, dispărut. Dacă, când ar fi fost mai necesar să avem un vrăjitor cu noi, nu? Da. Mai ales că nici nu reușim să aprindem focul ăla. Ia, ia, uitați-o lumină, acolo pe Da, da, da, da, da, da, parcă ar pâlpâi un foc. Ar ah, da, da, putea face ceva de mâncare. Hai să ne... Hai să mergem în Oh, Aha!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 Gândul s-a evaporat la timp. Auzi, spărgător expert, și de unde a fi scos-o? Eu da, că totuși noi, noi ăștia, noi hobiții, noi știm să ne strecurăm fără cel mai mic zgomot. Așa că... Mm, mm, mm, ce miros îmbietor de frigare! Mm. Ierbe, berbec azi să fiu al naibii dacă, dacă nu m-am săturat! După ce ai înflecat un sat și jumătate, acum sigur că faci moft. Doamne, doamne, făturile astea uriașe n ar fi trolii? Trolii? Am auzit că sunt grus și că urăsc de moarte pe pitici. Ce bine că pe hobiți nu-i pot adulmeca. Uite, doi, sunt doi, doi, doi și sunt uriași, sunt doi. Oare ce aș putea să fac? Să încerc să... Au! Uite ce stârbitură gălagioasă! Ce stârbitură gălagioasă! Ia uite ce-am Au! Drăție! Vorbește! Gânganie! Gânganie, vorbește! Mai bine fi știu să țip ca bufnița cu cuveau cumva! Dar ce-o fi? Bar n-am! Cinci minte de Să tu la una, una, una aventură hobbyist. Fira să fie. O fi gustâns. Să-l prăjim. Nu, hai să-l. nu, să nu, nu, să nu, Nu, nu, nu. Nu, nu, nu, nu, nu merită. Nu e, nu e mult mai mult decât o înghițină. Dar poate ori mai fi alții pe Nu, nu, niciunul, nu mai e niciunul! Minte, minte! Ia, hai, repede-mi ah, Hai, hai, hai, de ce te-am hai, hai, Ce? Banii! Ia, ah, a, ha, ha. Ia uite și alții, mulți, ha, ha, ha. Și nu aventurobiți, ci pitici adevărați, gustoși. <laughs> Ce pradă bună! Sunt șase până acum! Vieții mei pitici! Cine maltratează oamenii? Ah, Cine? Trolii fugi! Ah, Stau la pândă cu saci, în tufișuri, fugiți! Ba să înfruntăm pe din scrăcile astea prinței sunt niște arme grozave. Bine, Tony, scuze deja, bine, te ajut. Ia-te, pe aici, Tony, vino aici, pe aici, vino aici. Ticăloș! Ochii meu, marde! Lasă, lasă că învățăm de minte, haideți tu! Lasă bățul jos cârpitură de aventură obiceiști! Nu-ți vârle-l o lată peste tufișuri! Eu și dacă! Tătărei-l cu-ți Cine ne face nătărăi? Cine? Când? Eu, eu, eu! Căutați-l pe Iisus? să-l căutăm? Domnule păi, Gendor, domnule Gendor, ce bine că ați apărut, domnule Gendor! Ați luptat în stelei Acum e momentul să profităm de zăpăceala trolilor și să ne eliberăm tovarăși. Haideți! Așteaptă posibil, Florile care se ivesc acum să vă prefacă pe dată în stane de piatră. Ia priviți acolo, uite acolo Trolii au încremenit deodată Și așa vor rămâne pe veci Domnule Gandalf Domnule Gandalf Extraordinare e vrăjitoria asta, vă dau cuvântul Begins, nu știai că trolii, dacă nu se ascund sub pământ înainte de ivirea zorilor, se transformă iar în piatra munților din care au apărut? Ah, așa... Prieteni, vă dezlegăm îndată. Bine că ați scăpat cu viață. Era o pățim. Salvatorul nostru. Salvatorul nostru. Cum să mă voi Stați, stați, stați, stați. Dacă îmi dau o raită, prin văgăuna trolilor da. da? Trebuie să fie pe aproape da, E chiar aici, în spate, aici, în spate tufișurilor Ia, ia veniți după mine, veniți așa Bravo, Bilbo! Hai să vedem ieșim. E feretată, da, da, voi nu vedeți? Dați-vă la o parte, Cu păi ce? Să încercăm mai bine cu asta. Cu ce? Ok! Ok! Am găsit-o lângă focul trolilor. Dă-mi mai repede, hai să încerc! Ia, ia, ia, ia încerc să vezi. Ia. Ia. Ah, nu, nu, nu, păi, nu, păi, păi, păi, Ce? Nu, nu intrăm? nu, nu, nu, nu, nu, nu, pe aici, pe aici, pe aici, nu, nu, Ce nu, miroase. Da, da, da, ce frumos nu, Vase pline cu nu, nu, ce grămadă mare de haine. Da, mă tem că au aparținut unor victime ale tronului! Da, da, da, da, de sâbi. Cărțile acestea, împodobite cu juvaieruri, ce ziceți? Oh, pentru troll trebuie să fi fost ca niște bricegi. Asta nu e lucru făcut de mână de troll? da, da. Nu le vom afla taina decât când vom putea descifra inscripțiile de pe ele Deci, abia când vom ajunge la Elrond, în Valea Rivendell Rivendell, la unde fi asta, Valea? Din fericire am apucat să aflu care-i drumul, așa că mâine vom porni spre acest ținut pașnic și frumos, unde, în ultima casă învietoare ne va primi Elrond cel mai nobil și înțelept. El poate deșifra inscripții oricât de tainice. Acestea, dragii mei, nu sunt săbi obișnuite Ei, păi Nu sunt, nu sunt, v-am spus că nu Ele au fost făcute de marele Gondolin da. pentru război cu gnomii cei răi Sigur, dacă eu vă spun că am făcut o achiziție grozavă Sunt deci arme glorioase, mărite Eloron Și foarte temute Sunt temute Sabia aceasta, Torin, da. e numită în inscripții ori Crist, Or, ceea ce în limba veche înseamnă spintecătorul de gnom. Iar sabia aceasta pe care ai luat-o dumneata, Gandalf, se numește glandrin. Glandrin? Da, sau gioaga care ucide inamici. Oh, le vom păstra cu grijă. E, și acum, voinicilor, arătați-mi harta. Vedeți inscripțiile acestea? Se cu rune ciudat, ciudat. Ce scrie? Așa. Stați lângă piatra cenușie când o ciocăni sturzul și soarele apunând va lumina cu ultimele raze ale zilei lui Durin, da? gaura tainica cheii. Atât? Atât? Nu prea pare clar? Să, um, să reținem totuși la piatra cenușie. Sturzul ultimele raze ale zilei lui Durin. Da. Mi-am notat tot. Da. Bine că ți-ai notat totuși, eu nu știu ce înseamnă ziua lui Durin. Ce ah! înseamnă ziua lui <laughs> Durin? E prima zi a anului nou piticesc. Da, da, da. Ah, da, da. Să, să sperăm că până atunci vom ajunge cu bine la ținta noastră. Eu admir sincer curajul vostru de a-l înfrunta pe smog căci urăsc zmeii pentru răutatea și locomia lor magie. Vă doresc noroc în expediția aceasta plină de primești. Și atenție la săbile cele prețioase. Veți avea nevoie de ele, căci munții pe care aveți în față mișună de sigur de dușman. Da, da. Într-adevăr, Primejdiile mari abia urmau să se arate, munții care le se ridicau acum în cale erau mohorâți și amenințători. Nu eu vă spun că n-am mai văzut niciodată ceva atât de uriaș. Ia uite, acesta e muntele singur? Acesta e? <laughs> Bineînțeles că nu. Nu? Acesta e doar primul unul dintre munții cețoși oh! Îmi trebuie să reușim să trecem dincolo de ei Ca să ajungem la ținutul sălbatic Dincolo de acesta vom da de muntele singuratic Unde stă smaugă așezat pe comoara noastră Adică departe... de cealaltă parte a văii, uriașii munților se joacă aruncându-și unii altora strângi. Dacă nu le, nu le va lovi trăznetul, vom pieri sigur stângi de stâncile lor. Nu mai merge! Trebuie, trebuie să găsim un, un, un adăpost mai bun! Da, cred că gă găsești ceva cel mai bun mijloc e să-l cauți, nu-i așa, da. dragă Dori? Da, nu? Poate te încumezi tu, dragă Dori. Nu, nu, eu nu se știi că nu nici nu. Da, da, uite, uite și tine sunt cu 50 de ani mai tineri decât noi și auzi mai agere. Da, da, Să caute ei, da, da, da. v-ați descurcat frumos. Da, da, s-ar părea că am avut noroc. Da, da, e, e, e destul de uscat. Da, da, și, și în cap și căluții. Da, Mi s-au dat și tutunul, ce bine a fi fost un ceai cald. Da, da, oricum suntem la adăpost. Da, să ne aciuim care cum putem și, și să dorim. Da, eu da, dormim. Da, da, Nici nu închiseseră bine ochii când în fundul peșterii s-a deschis o crăpătură neagră și pe acolo au dat busna... Bilbo, care nu reușise să adoarmă, avea vai dreptate. Gnomii, făpturile cele hidoase și crude care trăiesc în inima munților, îi prinseră în capcană pe prietenii noștri și îi mânau acum cu biciul prin galeriile întunecate spre sala Marelui Gnom. Ce cu făpturile astea jalnice? Prizonieri proaspeți, mărite gnom. O bandă de pitici și ăștia doi. Ce căutați în peștera mea? Cine v-a trimis? Mai mult ca sigur că sunteți spion de elelor. Noi? Gura! Piciuiții, zdrobiții, duceți în băgăunile șerpilor, să nu mai vadă nici când lumina zilei! Fulgerul! Vai, fulgerul! Fulgerul, vai! Opriți-l! Apochindu-l, asta-i pacheta lui Dragoșe! Cărzile! Să pună cărzile toată armata! Dorin, Dorin, scoate sabia! La opar! La luptă sabie clar trei Băi, Băi, sticleană Răzbitoarea să fugim Băi, la ucide mare un om Lucește sabia Și glandrin vinează Ce prăpăt facem întreg lumea Și da. acum, și acum să fugim Să fugim de grabă, prieteni Până ce nu se adună armata gnomilor În sfârșit, s-ar părea că am ieșit la liman Era să o pățim, dar nu era nu declanșa fulgerele acelea orbitoare vrăjitorul nostru... Mă mărturisesc, vă mărturisesc că n-a fost treaba ușoară. Da, Noroc că eu am făcut pe vremuri studii specializate în domeniul vrăjilor cu foc și lumină. Da, da. Domnul Begins uh, spunea că își amintește de focurile mele de artificii de la curtea bătrânului Tuc. Be Begins? Da? Uh, da, da, da. Unde? Hai, lipsește Bilbo! Bilbo! timpul fugii, bietul hobițel alunecase deodată printr-o galerie până la marginea unei ape negre. Ai de mine, ai de mine, unde fi nimerit? Au, uite ce beznă și ce pustietate. Acum ce mă fac? Blăsenea în sufletul, Să noroc pe noi, scumpule. Cine să se ține, ține sunteți? Unde sunteți? Se masă gustoasă Nu zărâți decât doi ochi mari și lucitori Vă rog, nu vă apropiați, nu vă apropiați că am și pumnal Lasă, lasă, că nu se află în sufletelule Am păpat deja un gnomisior destul de grăsuț Curiozitatea mea e mai mare decât foamea puisior mm. Ce, ce cauți aici? Eu sunt domnul Beggins. Beggins? Uh, da, m-am rătăsit și vreau să ies de aici. De aici. Nu, nu, nu te grăbi. Eu sunt Golum, omul apelor. Lasă cu situația la să, să, să schimbăm două vorbulițe scumpule. Uh, da, bine, dar vă rog îmi spuneți cum să ies de aici? De aici? Răbdare, Beggins, ai zis Beggins, da? da? Răbdare, să jucăm întâi ghisitori. Așa, <laughs> dacă mă întreabă, Sibeghisul nu răspunde da? <laughs> golul îl mănâncă, mănâncă? O se masă aleasă o să nu, fie mine, dar eu, ia, asta, eu sunt un hobbit cum se cade da, da, da, stai, stai, stai, stai. <laughs> Dacă se întreabă și golul nu răspunde e, e? Atunci, atunci? atunci îi arătăm cum să iasă Aha, da. Bine da. Eh, mi-aș aduce aminte una grea Nu, nu, nu, nu, că întâi întreb eu, eu Aha, ah, bun, atunci <laughs> Ascultă, ascultă da. Strigă fără voce Zboară fără aripi Mosca para dentro, <laughs> morma é para agora. <laughs> ah, é vento, é vento, é vento, é ah, vento. se eu tô fosse o rosto... Ia, ia, cum ghiciți dumneavoastră, adică... Da, da, da, da. Sper să nu ghiciți nici de cum, dar mă. Ia. O cutie albă, fără balamale, fără... cheie sau copac, Asta? comoară închide ca într-un sac. Asta, o, ă, a, asta puțin, să mă gândesc puțin. O cutie ă, ă, zboară, să, să asta, nu, nu, nu, nu nu, cutie, nu. Nu nu, nu, Gata! <laughs> E ou! Oceanul! Ou! Știe, golul, știe, știe! Ou e gustos! E gustos, nu-i, să știi că nici ți ți-am da. spus eu, gata, ai pierdut, gata, nu mai zic nimica. Îmi spui cum să ies de aici? O clipicică, stai, stai, stai. Mi S-a mm. făcut așa o foame, mm. buișor, aici, și aici. Nu, lasă-să-mi, lasă-mă! Vină aici, fete-ți bat, stai, buișor, stai aici și nu m-a apucat de dezest, stai! Mi-a mi căzut ba, Vai, vai, ai de mine Mi-a alunecat de inelul din veze Stai, ba, vai, din cauza ta fiind să scârboasă ce Lucește ceva fără lângă front da. Dar nu-i De Unde? Dar putea fugi Ce mă fac dacă mă prind iar cu mine lui lipicioasă? Te apuc eu acus, te apuc eu acus Numai să-mi găsesc inelul Inelul meu cel fermecat Vai, vai, unde e inelul meu? Cum să nu mai fac eu acum nevăzut De gnovnicei cruci Nevăzut? Ia să-l ridic eu repede Fermecat Ia să-l încerc repede Hei, Golum, Golum! Dar unde ești? Golum! Nici nu-l mai văd. Ascuns hosul, dar de ce? Nu mă vede. asta-i Golum! Ia ghicește tu acum ce-am eu în deget, ce-am eu în deget. Nevăzutura! Nu mă mai poate prinde nici el, nici Novi. Sunt salvat! Sunt salvat! Ce facem? Nu putem părăsi așa, da, nu? Da. Dacă o fi căzut din nou în mâinile gnomilor. Mă simt răspunzător de soarta lui. Toți ne simțim răspunzători. Da, să-l mai căutăm. Nu, nu, eu nu mă mai întorc. Mie mi-e frică. Și și mie, să-și mai repede de aici. Fără Beghis nu pleca. Nu, da, nu putem să-l părăsim la greu. Da, da, da, da, da, mie, mie, mie, mie, drag. Haideți să-l salvăm. Hai, curaj, curaj. Mulțumesc, iată-mă. Dacă aș ști prin câte am trecut, ce întâlnire am avut, ce arătare am Ei, o să le povestești mai târziu, Bilbo, nu te supăra. Acum că suntem cu toții, trebuie să o ștergem cât mai degrabă și cât mai departe. Da, da, da, de îndată ce se va lăsa noaptea hoal din ești de gnomi vor porni pe urmele noastre. Mor de foame, măcar un ceai. Da, n-am ce-ți face, dragă Bilbo. Doar dacă mm, vrei să te întorci la gnomi, să-i rogi frumos să ne înapoieze căluții și saci și provizii. Nu, nu, mulțumesc, asta nu vreau. La drept vorbim, situația noastră nu-i prea veselă. Fără că ai provizii într-un conținut plin de primă. Lasă, lasă, nu mai te descuraja. Gândiți-vă că putea fi și mai rău. Hai, hai, curaj. ajuns cu bine în pădurea întunecată Oh, ce bine că am ajuns Aici drumurile noastre se despart De ce? Oh, oh, oh aici dumneavoastră? Vă, vă rugăm, vă rugăm, nu ne lăsați aici Nu se poate, nu se poate Am treburi urgente în altă parte Mi le-am amânat și așa prea mult însoțindu-vă până aici Credeam că ne veți însoți până la capăt în parul Nu te păicări, Bilbo, ne vom descurca noi și fără prăjitor Desigur, desigur, de altfel s-ar putea să mai apar până la sfârșitul aventurii da. Dar acum... Să, să, să nu mai lungim despărțirea asta dureroasă Vă mulțumim pentru ajutorul acordat Vă Găsiți-vă umorul și speranțele, dragi prieteni. O felie bună de noroc s-ar putea să ajungeți până la muntele Strejuit de smaug. Când naiba să o ia de aventură piticească oh, Ce n-aș da eu să fiu acum Să fiu eu acum în vizuina mea confortabilă În fața unei cești aburinde de ceai mm, mm. De multe ori avea să mai facă Bilbo Remarca aceasta plină de nostalgie Căci lung și plin de peripeții îngrozitoare le-a fost drumul Nici n-ar fi putut spune ce a fost mai cumplit Lupta cu lupii oarci pe care îi învinseseră cu ajutorul regelui vulturilor sau atacul păianjenilor uriași din pădurea întunecată de care îi scăpase, cine credeți, însuși hobițelul nostru. Iar acum altă belea. Toți piticii fuseseră făcuți prizonieri de ierele pădurii tocmai când credeam că au ajuns cu bine la capătul pădurii blestemate și al necazurilor lor. Eu dacă nu aveam inelul lui Golum, acum eram și eu în lanțul din beciul ăsta întunecat. Ia uite paznic, își face rondă. Își face rondă, paznic. Hei, Dorin! Nu te văd! Nu mă vezi, dar, dar sunt aici totuși, ascultă-mă. Ce ne facem, Bilbo? Aici ne vor putrezi oasele. Dorin, ascultă-mă, fiind numai urechi. Da? De seară. De seară ele le trimit un mare transport de butoaie goale pe râul cel repede, spre orașul Dale. Ei! Picule, cu cine vorbești acolo? Cu, cu, cu cine vorbesc? Nu vezi că, că, că nu-i nimeni. Ai, n-ai de pitici. <laughs> <laughs> Auzi, era încheiat sub nasul lui, dar nu m-a mirosit Mare noroc avem cu dumneata Baggins și... Ce spuneai despre butoaile acelea? Vreau să vă ascund în ele când s-o lăsa seara Aoleu, cum? Să ne vrem în butoaie, să ne lăsăm rostogoliți, trântiți, azvârliți în apă și, și să plutim așa și să... Vorbește? Zice mersi dacă vom ajunge undeva cât de cât te Of, of, ce riscant Știu, Tony, că e riscant, știu, dar e da. singura soluție pentru a evada da. Eu am să procur la momentul potrivit cheile și am ah, să da. vă eliberez Alvarez, ține minte asta. Voi trebuie să fiți pregătiți și să vă ascundeți repede în butoaiele pe care eu le voi astupa cu grijă. Așa Apoi, fii atent că asta e foarte important. Tăcesc chitic. Chitic. Chitic, ca nu cumva să vă descopere ierele sau pazici. Da, da, da. La sosirea în golful de destinație. Am să vă scot din butoaie îndată ce luntrașii se vor îndepărta. bine, bine, bine, dacă nu avem încotro, anunțe și pe cei. Lasă, anunțe. Mai trăiți? Scoate-mă! Scoate-mă repede, Bilbo! Hai, pătrâne, Balin, hai să nu te apuce reumatismul, hai, hoba! Ah. Asta spune că sunt în Îmi mulțumesc Ia ajutăm acum să scoate cât mai repede pe toți Chilii, Fili, unde da, sunteți da. Aici! Hai, hai, hai afară cu voi! Hai, sunteți teferi? Da. Tropă e puțin să te dezmorțești, da, tropă, da, tropă. Da, da, haideți, Pe mine m-ați uitat, sunt Dori! Păi, Tata, te ajut eu, Doris. Repede, fraților, că mă transformă muratura. Mai Tori nu se ivește, Tori. Ia să vedem în butoiul acesta. Mi s-a părut că se clatină. E înăuntru. Vai, da, nu Hei, Dorin, potărezi de ești viu sau mort? Dorin, Dorin. Cred că e mai convenabil să fiu viu. Oh, da, dar zău, Bilbo, nu puteai și dumneata organiza o călătorie ceva mai confortabilă? Ce să fac, nici eu nu aș putea spune că butoaiele sunt vehiculul meu preferat, dar dacă am fi rămas în beciurile ele... No, iartă-mă, iartă-mă, domnule Baggins, trebuie să mulțumim soarte și mai cu seamă mintare, că oh, suntem iarăși Da? Și în plus, în plus, plutitul pe râul cel repede ne-a și scutit de un drum lung, așa încât acum suntem foarte aproape de ținta noastră. Da, da, avem toate motivele să fim recunoscători, Bilbo. Mai ales că nu e prima dată când ne salvezi viața și ne redai libertatea. Să sperăm, să sperăm că în curând vom intra în posesia bunurilor noastre și că te vom răsplăti cum se uh, cuvine. Prietenia voastră mă răsplătește din plin. da, până una alta ce facem? Suntem unzi, flămânzi, funcționariți Vom intra în orașul lacului Unde nădăjduiesc că oamenii își amintesc încă trecutul glorios al familiei noastre Și ne vor primi cu prietenie oh, da, da, da. lui Torin și prietenilor săi în orașul lacului a fost atât de strălucitoare încât Bilbo începuse să fie tare mândru că face parte din expediția lor. Uitase chiar primejdile ce mai așteptau și cumplita confruntare cu zmeul zilele acelea vesele, pline de gloria trecutului și de speranța viitorului, rămăseseră deja în urmă. După ce i-au echipat cu cai, unelte, arme și provizii și le-au urat mult noroc, oamenii orașului se grăbiră să se despartă de pitici și de hobbit. De îndată ce aceștia se îndreptară către muntele în care domnea zmeul, rămăseseră iar singuri, iar pustiul plin de primești. Zi de zi în grupuri restrânse plecau și cercetau pe rând coastele muntelui, încercând, fără succes, să găsească intrarea secretă. Nimic, nimic! nimic, nimic. Ne-am chinuit, ne da, da, nici urmă de intrare secretă. Da, de zile întregi căutăm, Căutam, săpăm, scotocim da. și în zadar. În zadar? Iată va trece și iarna și bărbile noastre vor crește până ce vor atârna hăt în vale și noi tot nu vom găsi nimic. Nu se mai poate să stăm așa. așa da, adevărat, adevărat. Și dacă tot am, am angajat un expert, expert și tot da. are el un inel fermecat Cred că a venit momentul să-și arate iscusința. Da. Să intre pe poarta principală. Da, da, da. Vai de mine, da, da, da. Va nimeri drept în facere lui Smiley. Cum poți să propui așa ceva, Torin? Da. Săracul Bilbo. Da, n-ai văzut ce flăcări și ce aburi ies pe acolo oh, oh, Numai când mă gândesc că smog ar putea ieși așa deodată mă potric Poate mai bine ar renunța. E cum o să renunțăm la comoare? Mm, mai bine renunțăm decât să sacrificăm un prieten Bine, și că... Torin, veniți repede! Ce o mai fi vreun hobitul? Dar suntem atât de osteniți că... Da, mânsit, zona noastră în pace! Hai, nu se topiți, veniți repede! Dar da, da, da, fără zgomot, fără zgomot! Fără zgomot! Apropiați-vă încet acum, așa, și atenție! Așa! Vai de mine! Și mm, zmau! Fi caraghios, nu-ți deschide ochii! Nu! E o pasăre uriașă! S-a așezat pe piatra din fața stâncii și, și ciocăne! Da, da, da, da, da, da, da, e, e, e, e stursul cerușiu! Sturs, destul de arde nou acum! Cum, cum nu vă amintiți inscripția pe care ne-a descifrat-o Elrond? Când turzul cenuciu va ciocăni Și soarele da. apunând va lumina gaura din stâncă Soarele e tocmai la sfințit Iată, se desprinde o așche din stâncă ah, Uite și gaura cheie ușa fermecată. Da! Mulțumim, Sturze! Mulțumim pe comoară deschisă! Stați așa să nu uităm că pe comoară stă smoga! Ah, dar pătrunzând prin galeria aceasta secretă, îl vom lua prin surprindere și, și, și, și ești prea tânăr, Chili, și prea primit. Da, da, da, e mult prea primejdios să mergem așa de-a dreptul spre sala comodă. Da? Chiar curată nebunie eu, nu se știe că nu... Stați așa. Eu, uite ce fac eu. Eu, aminerul lui Golum, Așa că am să mă strecor singur până la culcușul lui Smog Să văd, să văd eu de aproape care e situația oh, Ești minunat, Bilbo! Îți mulțumim, Bilbo! În fond, tu ești călăuza noastră, nu? Da, da strecoare-te cu grijă, da, Bilbo da, da. Galeria e întunecoasă și lungă ah. Fii prudent, bobitule, să nu care cumva să te simtă zmeu deci, da. Simt un miros Un miros străin Ce să mai fie Ce să fie hmm, Asta nu s-a mai întâmplat un secol hmm, hmm, Pe unde să fii pătruns? Ah, prin găurica aceea Nici n-am observat-o până acum E cineva, e, e cineva Adulmec miros străin Apropie-te apropie-te cine vei fi. Nu, nu, nu, mulțumesc, o, smog înfricoșătorule! Nu te miros și te simt, dar nu te văd! Arată-te! Prea neînsemnat pentru ochiul tău, ochiul da. tău aruncător de flăcări, mărețule smog, da. prefer să stau ascuns. Nu, mă furia, nu mă furia! Arată-mi-te! Uite, nu, nu vrei ceva din comorile nu, mele? Nu, nu, smog, vai, eu nu am venit pentru comor, vai, eu am da. vrut doar să mă uit așa. Ceva, ceva. Să mă uit la tine nu-mi venea să cred că ești atât de grosav că se <laughs> Și acum crezi că... Ești pomenit, smog. Ești cea mai măreasă și cea mai grozavă năpastă a tuturor timpurilor. Uh, ești politicos, știi cum să vorbești cu un smeu. No. Eh, complimentele tale îmi plac, să dar... sunt sincer, sunt sincer, însă un lucru nu înțeleg. Măreția voastră zmeiască, eu nu înțeleg. Da. Cum de dormiți pe grămezile astea de... Ce sunt de aici? De potire, de cufere... Ia uite, monezi, juvaierul, e incomod, mă, de Nu, nu vă înțeapă. <laughs> Prostănacu, eu sunt blindat, blindat? căptușici pe deasupra și pe dedesubt, cu solți de fier și nestemate. Doamne, Dabe, nu, nu, chiar că sunteți fără <laughs> seamă, nu Vreți să spuneți că aveți o jiletcă de diamante de jur împrejur? Mie nu-mi vine să cred Ia uite, cred, dar... uite, mă rostogolesc Ca să poți vedea rezotule Admiră, da, admiră Sore, fără cu sur Afară de acolo, uite acolo sus Acolo sus în dreapta da. Fantastic, mulțumesc pentru favoare de Smog da. Nu te mai osteni, ne ajunge eh. gata, te las Pentru că mă grăbesc eh, eh, Hei, umbră vorbitoare, nevăzutule unde-ai dispărut, mă furi, stai! Plăcările mele să te ajungă, nătărăule, stai! mai puțin. Era cât pe ce să mă păjolească cu răsuflarea lui de foc. Da, da. În schimb, da. i-am aflat taina. Ce taina? Ce taina? taina. Fiecare zmeu își are punctul lui vulnerabil. Deci, Obișnuia să spună bietul tata și avea dreptate, să știți. Ah. Cu toate că tata nu a cunoscut personal niciun zmeu. Lasă-l, lasă-l pe tata, cei cu Smaug? Ce, ce, ce, ce, ce fai, mă? Ce, ce, ce, punct vulnerabil? Ce-ai aflat? Ce-ai aflat? Doamne, eu că și zmog e un înfumurea ca toți zmeii. L-am lăudat din răsputeri și l-am făcut să se răsucească pe toate părțile ca să-i admir platoșa de diamante. De, da. de diamante din comorile noastre. Am da. făcut smog asta? Că vă spun. De ce, de ce ia de hobitului să admire platoșa smeului? Ei, aflați că în felul acesta i-am descoperit punctul vulnerabil. Ah, da, aflați și nu uitați. Ah. În partea din dreapta, sus. Partea din dreapta sus a pieptului. Smog are o scobitură. Stați puțin să vezi, Are un loc gol. O scobitură care este neprotejat. Ah, asta e! Am înțeles, Petis. Da. E locul în care trebuie lovit smog da. pentru a putea fi ucis. da, da, da. Acolo trebuie înfiptă sabia. Da. Ești un hobby de genial, Begis. Da. Ai făcut un lucru neprețuit. Recunoștința noastră e nemărginită. Da, da, nu te pripitori. Stai puțin că deocamdată smog e viu și nevătămat da, da. și da. tronează în mod absolut peste comorile voastre. Da, da, da. da, da. E, acum să știi că și mânios la culme, că wow. i-am dispărut pe sub nas, așa fără să mă poate vedea și înhăța, înțelegi? Da, da. Deci e mai bănuitor și mai primejdios decât oricând. Da, da, da. Ce trebuie să facem noi? Nu știu. Ia puțin să ne adunăm da, să da, vedem. Da, da, da. Poate minte și întâi să stăm noi bine, da, bine, pitulați. pitulați. În galeria secretă. Da, da, da, da. Și să așteptăm ce? Uh, pe cine? Un moment ah, elnic. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, zile și trei nopți s-a învârtit smog furios prin peșteră, fără să închidă o clipă ochii, pândind în zadar întoarcerea nepoftitului care îi tulburase liniștea. Apoi a dat zeci de târcare, ca un besmetic muntelui, părjolind totul în jur, după care, istovit, a căzut într-un somn adânc. prieteni Cred că a sosit momentul mult așteptat Deci să profităm de somnul zmeului Fie acesta somnul de veci Vă rog, pregătiți armele și stricurați-vă în cea mai mare liniște după mine Da, da, da Suntem gata, ne urmăm Bilbo Torin, dumneata să fie alături de mine Da Ține gata de atac sabia oricrist da. Eu am să mă fac nevăzut. Da. Dar vei continua să vezi sabia mea. Da. Pe glandri invitează. Da. Torin, da. vreau să spun poate că nu ne mai vedem. Sunt tare mândru de tine. Da. Sunt mândru de tine că mi-ai încredințat -o. Ai meritat din plin, viteazule hobit. Fie ea pieirea lui Smok. Ca da? da, da. Pornim? Dacă, dacă mă rog, să trecurați vă în liniște. Da. Haideți. Da, da, da, da. da. <laughs> Dacă se trezește zmeul, e dezastru. Hidoșenia lumii! Nu! Vibrează tot muntele de spărăiturile lui. Atenție, Bilbo! Vezi cum te apropii de el să nu-l trezești! cu privegia noastră! Trăiască Torin, adevăratul rege de sub munte! Trăiască Bilbo Baggins, minunatul hobbit! Da, trăiască fără ajutorul lui n-am fi reușit! Bravo, Baggins! Mereu depășești așteptările tuturor! Vrăjitorule, dar ce cauți aici tu? M-am gândit că victoria voastră merită să fie sărbătorită cu niște mărețe focuri de artificiu! Ce de dragul dumitale, hobbitule, voi declanșa cele mai strălucitare artificii. Zum, dum, lum, Ce luminație ferică! Cum de v-ați zidit așa că facă mi-a aventurinoase după ce ne-ați părăsit fără nicio explicație? V-am părăsit, v-am părăsit ca să vă dovedesc că vă puteți descurca și fără vrăjitorii Bazându-vă numai pe curajul, istețimea și îndemânarea voastră Pentru a recuceri comorile pierdute Ai văzut ce tezaur, domnule Beggins? ceva fantastic Ce zici? Merita o steneală Nu știu, nu știu, însă cel mai important e că răufăcătorul Smog a fost răpus și de acum înainte, în ținutul acesta va domni liniștea și pacea. Mm, totuși, de unde a știut, domnule Gandalf, să apăreți așa în ultima clipă? Da. Stârzul cenușiu m-a ținut tot timpul la curent cu cele întâmplate aici. Ah, stârzul, stârzul, stârzul Și dându-mi seama că misiunea domnului Baggins e încheiată, m-am gândit că nu se cuvine să-mi las singur prietenul în drumul lung de întoarcere spre casă. Cum doar n-ai să te desparți de noi tocmai acum, dragă Bilbo Abia aștept, abia aștept să fiu iar Iar acolo în vizuina mea Am vizuina mea confortabilă în fața unei cești abunite de ceai Dacă ar mai fi mulți ca tine, dragă Bilbo Care să prățuiască tihna casei cântecul și voia bună mai presus de comor și de aur, lumea ar fi poate mai fericită. Lasă vrăjitorului că și comorile au farmecul lor. În orice caz, în orice caz, Pornind în căutarea comorii, hobitul nostru și nu numai el s-a descoperit pe sine Oh, Gandalf, mi se pare că au trecut secole de atunci, să știi, secole Fiindcă s-au întâmplat atâtea între timp A descoperit că în fiecare din noi se ascund nebănuite comori de curaj, pasiune și voință Fiindcă orice îi spune Bilbo Baggins, nu mai ești același care ai plecat de acasă în primăvara trecută plăcută Așa este, nu, vă spun, aveți dreptate și într-adevăr eu am descoperit, nu știu cum să vă spun, că e minunat să ai să ai parte de aventuri neobișnuite, să înfunzi primejdii, să devii curajos și mai cu seamă să ai prieteni. Rămâi cu noi, Prieteni, vă mulțumesc, prieteni, dar mă roade dorul de acasă, ce să fac? Abia aștept să mă văd să mă văd în vizuina mea confortabilă, în uh, fața unei cești aburlinde de cea. Așa e. Și nu uitați, dacă drumul vostru va mai trece vreodată pe la mine, nu șovăiți să bateți la poartă.